Книга на пророкот Авдија. Да отвориме таму. И ќе читаме ќе почнеме да читаме па и од почеток што не е страшно. Авди пророкува вака. Вака му вели Господ Бог на Едом. Чувме гласот Господ, испра... гласник е испратен меѓу народите. Станете да војуваме против Него. Еве те направив најмал меѓу народите, многу си презрен. Гордоста на твоето срце те измами. Тебе, кој живееш во камени пештери, во својот висок дом, и му велиш на своето срце, кој е тој што ќе ме собори на земја? Кој го велел ова? Кој се фалел вака? Дека живее на високи гори, во камени пештери, До кога е упатено ова слово? Првиот стих вели до Едом. Кој бил Едом? Да. Забава не е поен. <laughs> не е во рамките на библиски прашања. Благодарам. Едом. Едом. Кој бил наречен Едом? Исав. Брат му на, на Јаков. Што значи името Едом, знаете? Црвен. Бенеќе на еврејски Едом и Адам се пишуваат исто, се пишуваат само согласки, Д и М. Едом и Адам <laughs> исто се пишуваат. Само со две согласки, Д и М. Па некои велат дека и Адам изворно бил црвено кожец, Односно дека таква била бојата на кожата на првите луѓе на земјата. Не мора да е тоа точно, Но Едом бил црвеникав. Што друго се секјаваме од битие дека бил Едом по однос на својата кожа? Рундав, Значи имал повеќе крзно од, од брата си. И за да може брат му Јаков да го излаже слепиот татко, дека тој е Исав, што направил? И? Че толку, толку влакнест бил Исав? Замислете. Да. <laughs> Точно. Какви што денес нема. И кај живееле потомците на Исав, според овие зборови на Авди? Или во, во градот Петра? Данило бевте во Петра? А во Јордан не влеговте, само во само Израел и Египет така. Значи, едомците живееле на високи места, по пештери, по карпи, и се гордееле со тоа. Бидеќи се што било на нискиот терен, бил како и ден денес пустина. Целиот јужен Израел, каде што некогаш жив... и дел од Јордан, каде што некогаш живееле едомците, е, е пустина. Затоа сега израелците го пресушија јужниот дел од Мртвото море, за да го да наводнуваат таа пустина Негев и да ја направат плодна, така што сега јужниот дел од Мртвото море не постои како море, односно како, како езеро, како водена маса. Ведомците да се гордееле со своите високи места, со своите камени пештери. И, се, и си велеле, кој е тој што ќе ме собори на земја? Што му одговора Господ? Господ му одговора и вели во четвртиот стих и да се кренеш високо како орел и да направиш гнездо меѓу звездите каде што вториот звер сака, например, ама лаже, лаже дека МОЖЕ, а всушност не Божа. Знаете, Дановиве НАСА призна дека, само индиректно призна, дека никогаш не била на месечината. Знаете како призна? Се повеќе и повеќе се зборува за тоа дека се изработува технологија за одење на месечината. <laughs> значи, сега работат на технологија која што ќе им овозможи како да отидат до месечината. Епа, не ли биле пред 50 години? Како се тоа сега работат на технологија за одење на месечината. Мегуто Господ вели и на вистина да отидеш не на месечината, не на Марс, каде што исто така лажат дека ќе отидат. Туку меѓу звездите да направиш гнездо. Замислете, кога, кога некоја држава од овој свет тоа би успеала, да отиде во до некоја друга звезда и таму да се направи колонија. Да. Само знаете колку треба се патува до таму. Треба неколку генерации, тоа ако се движиш со брзина на светлината, ќе бидат пет години. А бидеќи не може да се движат со таа брзина, некои пресметки велат дека може би за 200-300 години. Со најголема можна брзина, може би до 80 години. И така натаму. Но висте, колку, колку возгорден би бил некој што на вистина би можел таму да свие гнездо. Колку па тој би бил возгорден кога на вистина би можел таму да отиде. И да се кренеш високо како орел, тоа се разбира, луѓето го направили и многу повеќе од тоа, до ден денес. Но еве нешто што е се уште надвор од човечките можности, и да направиш гнездо меѓу звездите, и оттаму ке те симнам, вели ој превод од таму ќе те урнам, од таму ќе те соборам, вели Господ. Каде? И од таму ќе те соборам. Кратци кога би дошле кај тебе или ногти разбойници, зар не би украле оногу колку што сакаат? Берачи на грози, ако би те нападнале, зар би оставиле нешто за доберување? Како беше пребран Исав, и како му ги пребра сите негови сокриени работи. До граница те избрка, сите твои сојузници те измамија и оние што јадат со тебе стапица ти поставија, тоа не може да се разбере. Во оној ден, вели Господ, ќе ги погубам мудрите во земјата Едомска и разумните во гората Исавова. И јунаците твои ќе се уплашат, темане, Тоа е местото Теман. За да се истребат сите од гората и савова. Поради што се тоа ова? Поради што сите овие казни? Ова историјата се исполнило. Ова се дефинитивно се исполнило во времето на макавејците и макавејското востание, кога макавејците го освоиле, ја освоиле и целата, не само што се ослободиле, значи, од северниот цар, од Антиох четврти, туку ја проширија и својата територија, територијата на Јудеја, освојувајќи ја целата едомска територија на југ и насилно ги обратија сите едомци, насилно и ги обреза сите нивни мажи и ги обратија во јудеизам и од тие така насилно преобратени едумци потекнуваат и родовците, и род велики, и неговите синови. Значи, ова се исполнило. Зошто? Зошто Господ најавил вакви тешки казни за Едом, за Едомската земја или за потомците на Исав? Од десетиот стих па надолу продолжува и вели – поради насилството и заради убиството, што му го направи на твојот брат Јаков, со срам ќе бидеш покриен и ќе бидеш отфрлен за секогаш. Во оној ден кога ти стоеше настрана, во оној ден кога тугинци му го изнесува богатството, кога тугинци влегуваа низратата негова и фрлаа дрепка за Ерусалим, беше и ти како еден од нив. Не радувај се на несрекниот ден на твојот брат, ниту на пропаста на синовите јудини, а уште помалку да ја отвораш устата своја во денот на нивните страдања. Не провалувај незратата на мојот народ во денот на неговата неволја, не насладувај се на нивното зло во денот на нивната погибел и не земај од имотот нивни во денот на нивната пропаст. И не стои на нивните крстопати за да ги убиваш оние што бегаат, ниту да ги предаваш оние што преживеале во денот на нивната неволја. Значи, ова го правеле едомците. Едомците едноставно гледале како да му наштетат на Израел. Иеко Јаков се смирил со својот брат Исав, нивните потомци, потомците на едниот и на другиот биле непријатели во сите наредни векови. Дори во времето на Мојсей, кога израелците биле на пат за ветерната земја, било побарано од Едом да ги пушти да поминат по негова територија за да влезат во, во хананската земја. Дали Едом ги пуштил? Не. На што представува или кого во последното време кого се ги представува Едом во последното време. Ако Јаков ги представува Божиот остаток, оние што ќе поминат низ Јакововите маки, низ Јакововите неволи, зашто малку зборувахме минатата сабота, пред светата вечера, кој ги представува Исав, односно едомците, како негови потомци. Отпаднатите адвентисти. <laughs> Отпаднатите христијани, обшто. Сите христијани кои што ќе го примат живот на дверот. И кои што ќе сакат, и тие да учествуваат во прогонувањето на верниот остаток. Ајде видиме што вели Господ понатаму, сега, ова до сега што го читахме, 14, првите 14 стиха, се однесуваат на древната историја на едомците, но сега од 15 глава надаму се вели следно, нешто што има врска со последното време. 15 стих. Зашто денот Господов за сите народи е близо. Како си правел, така ќе ти се прави. Од платата ќе падне на твојата глава. Зашто, како што пиевте на мојата света гора, вие, така ќе пијат сите народи, ќе пијат без див и до крај, и ќе бидат како никогаш да не биле. Одиме понатаму. Но на гората Сион, ќе бидат спасени и ќе биде света. И домот на Јаков ќе го добие своето наследство. Кои се овие? Остатокот? 144 илјади за нив се вели дека потекнуваат од 12 племиња Израелови, така? Во Откровението 7 глава. Тоа се тие. Тоа е добот Јаков. Тоа е гората Сион. Мегуто протестантите не го гледат. тоа. Каде гледат протестантите? Кој ги читаат овие зборови? Гледат во државата Израел. Гледат во земскиот Јерусалим. Се разбрате дека и од таму ке има некој остаток. Но Господ вели од сите народи. Од сите народи. 18 стих. Домот на Јаков ќе биде оган, а домот на Јосиф пламен. Додека домот на Исав ќе биде што? Стрниште. Ке ги запалат и ке ги изгорат И нема никој од домот Исавов да остане жив, зашто Господ така вели. Жителите на Негев, еве пустината, ќе ја наследат гората Исавова, а рамнината Филистејска, жителите од Шефела, ќе го, тоа е рамнината на, во Јудеја, од каде што потекнувал Самсон, која што припагала на на Дановото племе изворно, ќе го наследат и полето Ефремово и полето Самаријанско, а Венијаминовото колено ќе го наследи Галаат. Прогонетата пак, прогонетата пак се извинувам, војска на синовите Израелови, ќе го наследи Ханан до Сарепта. Се секјавате каде беше Сарепта? Од нов, новиот завет? Сарепта Сидонска, значи во Сидон. А каде е тоа? Имате представа? На север или во денешен Либан. А прогонетите од Ерусалим, кои се во Сефарад, ке ги настанат градовите во Негев. И победниците ке се качат на гората Сион, за да и судат на гората Исавова. И тогаш ќе настапи царството Господово. Еве нашата тема. Интересно. Имаат да овие настани врска со случувањата во денешна држава Израел? Србите велеа, живи били па видели. Не да е тоа битното. Географијата не е битна. Ако тој Израел, што е таму, телесниот Израел, се обрати, ако го признае Христа за свој цар, ако, тоа ако е многу голем збор, нели? Ако тој стане дел од Божиот народ, бидеќи сега не е се уште. Ваков како што е, не е. Ја му посакувам да биде. Но тоа што го велам за него, важи истиот услов за било кој друг народ. За жал, што гледаме кај народите? Како еден по еден сите народи, големи и мали, му се поклонуваат на зверот, на антихристот, не на Господа. Тоа значи дека сите тие влегуваат во таборот на поразената страна или во Исавовата гора, Едомската гора. Сите се тие едомци, еден куп едомци во денешното христијанство. Еден куп едомци во денешниот адвентизам. Каде ќе бидеме ние поединично? Истото што го велам за државата Израел, за други држави, за други народи, за секој друг поединец каде важи и за нас лично. Каде ќе бидеме ние? Дали на гората Сион, која што ќе победи, која што во домот Јаковов, кој што ќе биде избавен, запечатен, или на гората Едомска или Исавова, која што ќе биде стрниште, која што ќе биде изгорена и уништена од Божите судови. Одговорот на ова прашање зависи од нас. Ова се вестинските избори што ги правиме во живот. Господ не прашува за кого гласаш, за Господ или за варава. А на овие престојниве избори, што и да правите, ќе гласате за Джордж Сорос во било која варијанта. Таму ќе имате илузија на избор. Парем ја така мислам. Но имаме еден вестински избор, што можеме да го направиме секој ден, не еднаш во 4 или 5 години, и секој ден треба да го правиме тој избор, само за тој ден. Дали сме на Господова страна, или сме на страната на неговите непријатели. Нека му е фала и слава вечно. Амин.